За годину. Так, сер. Але є ще одна дрібничка, сер. Сьогодні вранці я хочу одружитися. Що? Кущуваті сиві брови адмірала здивовано піднялися. Я хочу одружитись, терпляче повторив Сміт одружитися з міс Мері Елісон. Але ж це неможливо, запротестував Роланд. Сьогодні вранці неможливо. Адже існують такі речі, як дозвіл, оформлення, та й реєстраційні контори сьогодні зачинені. Е, це після всього, що я зробив для вас. Сумно промовив Сміт. О, це нечесно, сер. Ви ви зловживаєте добротою старого чоловіка. Це зовсім нечесна гра, зовсім нечесна. Роланд поклав трубку, утомлено усміхнувся і взяв іншу трубку. Оператор Зв'яжіть мене з відділом фальшивих документів. Командир ескадрилії Карпентер, закуривши нову люльку і наливши з термоса гарячої кави, знову перебував у найкращому настрої. Сміт тихенько розмовляв з Мері, а Джонс сидів із заплющеними очима і, очевидно, дрімав. Далі, у глибині літака, шафер уже обіймав за плечі Гайді, яка не робила спроб вивільнитись. Отже, шепотів шафер. Сьогодні ж увечері йдемо до пивниці. А ти ж казав до гріль. Ну, називай як хочеш. Ми йдемо туди, замовляємо паштет, копчену форель, абердинський бівштекс. Абердинський бівштекс? весело глянула на нього гайді. Ти забув, що зараз війна. Забув про картки. Бівштекс, мабуть, буде з конини. Золотко шафер узяв дівчину за руку і заговорив суворо і поважно. Золотко, ніколи, ніколи не згадую при мені цього слова коні. У мене на них алергія. Ти що, їси їх? здивовано запитала Гайді. Там, у Монтані. Я, я з них падаю сумно відказав шафер. Падаю скрізь. Кінець озвученої книги читав Микола Козій. Київ 1993 рік.